Fais peur aux game comme Bloody Murder, comme Bloody Murder. Mon joint est chargé, fuck ton chargeur, ouais fuck ton chargeur. 3, 5, 7, 4 dans le rover, dans les cités Carter. Par balle, gilet, grenade, mitrailleur, ouais fuck les donneurs. J'ai mis du temps, mais bon, suis revenu comme Jordan, j'suis revenu. Dédicace à tous mes détenus, la gauche dans le caleçon. Cargaison, pas de contrefaçon, que des putains de tes sons. Plus gros que ta pute, plus gros que ta mère pose pas trop de questions. La traite négrière ça pète le menu, que de la drogue dans l'avenue. Bah ouais que ça défile que des que la, chatte à Kesha. Le minou rasé pire que Tyrese. Bah rien faut que ça glisse. La loi de la street, j'apprends la leçon. L'argent comme raison. Parfumé par toutes les saisons, coffee shop dans le Jackson. Je te l'ai déjà dit, je suis dans la tourmente. Je rêve que des sommes gourmandes. Gros bolide que des berlines allemandes. Va pas parler ton un jeune de cité, j'arrive de m'en sortir. J'ai le clock dans le futur tu vas te la sentir, donc tu ferais mieux de partir. Bah ouais, 5-9, ma street, c'est ghetto, compare pas au rap game. NVR, chouette, zéro BM, Lille Tourcoing au carrière. J'suis qu'au début de ma carrière. J'fais peur au game comme Bloody Murder, comme Bloody Murder. Mon joint est chargé, fuck ton chargeur, ouais, fuck ton chargeur. Ouais, fuck les donneurs. J'fais peur au game comme Bloody Murder, hein. comme Bloody Murder. Hein. Mon joint est chargé, fuck ton chargeur. Ouais, fuck ton chargeur. 3, 5, 7, cagoule dans le rover, dans les cités Carter. porte gilet, grenade, mitrailleur. Ouais, fuck les donneurs game c'est pire qu'un gros film de boule Que des hypocrites qui s'enculent Programme sans location que de la fuite qui véhicule Allez écouter c'est tous des gangsters Sont la guerre dans la rap Pour un peu de buzz que des chats freinent tous pour Piggy Pac Plus mature que du haut de ma vingtaine Ce que je dis est réel Rappeur du peuple écouté dans tous les checks Toutes les ruelles Les gros sur moi t'aurais dû miser Au lieu de métiser Aujourd'hui ta mal, tu regrettes comme ta première branlette bah ouais, histoire géo, c'est la même. Colon nous traite de merde. Bientôt ils comprend les chiffres qu'on boire à leur concert. Des traces de fouet sur le corps, aucune larme sur le visage. Le regard revolver gains si tu Je J'fais peur aux games comme Bloody Mary comme Bloody Mon joint est chargé, fuck ton chargeur, ouais fuck ton chargeur. 3, 5, 7, cagoule dans le rover, dans les cités Carter. Par balle, gilet, grenade, mitrailleur ouais fuck les dollars J'fais peur au game comme les Murder, hein. comme les Murder hein. Mon joint est chargé, fuck ton chargeur, ouais fuck ton chargeur 3, 5, 7, cagoule dans le rover, dans les cités Carter Par balle, gilet, grenade, mitrailleur, ouais fuck les dollars